ndabashikije amahoro y'Imana mwebwe mwese muandanya muteza abiri biganiro bicano kuri radio isanganiro ndabifuriza n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2023 nongere ndabahe n'akaryo kugukurikira amakuru twateguriye kuri no mutaga mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira yo kwegeranywa kongera agahabwa abazana bikoresho bivuye hanze tumutega kugira ikigega cy'igihugu gikoreshwe neza twafashe ingingo y'uko ibisata byose by'igihugu bitegereza gukoresha ubuhinga bwa none ni muri iyo ntumbero leta iri kwirakora ibishoboka byose iri kwiriga neza ingenuba amahera mvamakungu azokwegeranywa akongera agahabwa abazana ibikoresho biva hanze atawucishije ku ruhande amabanki akorana n'abagwizatunga asabwa kugira uruhara mu irangorwa ry'uwo mugambi ku buryo ibanki nkuru izosigara ari igenzura ingene amahera abagwizatunga baronka biciye ku turusho bahabwa n'iyo banki akoreshwa mu migambi mikuru mikuru mu by'ubutunzi ubutunzi turiho turatunganya kandi ibyo kuvunja amafaranga mvamakungu ni igikorwa turiko turakorana ni banki y'isi yose ikigega mpuzamakungu gikurikirana iby'amafaranga efemi n'ayandi mashyirahamwe dusanzwe dukorana tugiye kandi gufata ingingo zizotuma abakibika amahera mu ihembe y'abamvamakungu canke amarundi baheba iyo ngendo kuko iraburabuza imigambi y'igihugu umuntu atagira umugambi nashira amahera yiwe muri banki hanyuma abifite imigambi bayakoreshe twashaka kumenyesha abagwizatunga ko dushaka ko aribo bofata iya mbere mu guteza imbere igihugu umukuru w'igihugu avuga kandi ko hariho indongozi zigifise akaboko ko kujya ibiturire perezida Evariste ndashimiye agashima ko hari abamaze gutahura ko atari byiza kunonora itunga ry'igihugu n'ubunyene umukuru w'igihugu Evariste ndashimiye mu ntwari no kubungabunga itunga rusange turacabona mu ndongozi ba kaboko abasesagura itunga ry'igihugu abarya ibiturire na sinda bibazwa n'ibinebwe no mu bene gihugu turacabona n'abandi batarajijuka bakibona ko iby'igihugu atari rwabo bakabyonona ahandi bakabinyaga bashaka kubyigarurira ndetse hari n'abandi bamarira itunga ry'igihugu mu bindi bihugu babicishije mu binywabi bagabanutse bimwe biboneka ikindi cyiza ni uko ubu atakiba igikorwa ngo giheranwe dufise umwizero mwinshi kuko aho hagiriyeho intahe yo kumugina agatunganywa neza n'inama nkuru y'ubucamanza turabona ko ibintu bigiye kujya mu buryo kuko abacamanza bakora nabi nabo basigaye bitwarirwa Evariste ndayishimiye n’umukuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gisata cy'imibano bamwe mu banyagihugu bo muri quartier ya Buterere ya kabiri muri zone ya Buterere ngaha mu gisagara ca Bujumbura ni mu buraruko bw'igisagara hariya muri commune ya Ntangwa bavuga ko bugarijwe n'ubukene muri kino gihe ibiciro by’ibintu vyankenerwa vyaduze bagasaba ko umwaka mushasha utanguye ibintu byo bihinduka bagasubira koroherwa nkuko byahora tubategabiri ubise umutahe mukeya nturangura twebwe bishyire bato bato nayo bakuru bakuru bariho ibyo kurya nabyo urabona mu isoko ubu byagaye nawe ibihumbi icumi uragenda ukamenya ntacyo bigutsemo ibintu ku masoko bisigaye bizimbye ugiye gura ibijumba by'igihumbi ntukironka canke vya bibiri tuwe dukeyi ufise abana benshi biragoye cyane ni kuvuga naho ugenda ku maresitora abo benshi basa n'abugaye kubera ibyo kurya byabuze umuntu mutoya nka twebwe tugiye mu soko tugiye gusoma eh, turonka bike cyane kubera hari n'amafaranga wacu n'amafaranga hari nta mahera kihari twebwe abakene nk'ibiharage vyarazimvye ikiro c'umuceri kiri kubi ne nangahe reka nuko ntitworohewe oya abantu bato bato tubayeho nabi nyene n'akazu kananiye kurihamwe n'umuntu yanko twese utwo turengarenga ahantu metero nyinshi kugira ndonke amahera yiwe ndonke n'ako kantu kirasi abo akaba ari bamwe mu banyagihugu bahariya ku buterere inyuma y'akaruhuko gato tuvanga mu buterere dukubitira hariya mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kirundo muri cyo gisata nyene c'imibano inama isumba ingimba Amakuru twabateguriye kuri radio isanganiro arabandanya nkayibutsa ko abari hano mu gisagara ca Bujumbura muri ko mudukwirikira muciye ku murongo wa 89 n'ibikindwi abari mu ntara zitandukanye zigize Burundi muri ko muratwumva heshi yacoboka muciye kwijana na rimwe mu makungu twumvikana duciye kuri West zitatu akaburungu isanganiro akaburungu Orenage Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baganiriye na radio isanganiro bavuga ko umwaka mushasha ugeze ibiciro by'ibidandazwa biri hejuru bigatuma batawuhimbaza nkuko vyahora mu mwaka uheze aho ikiro cy’inyama cavuye ku bihumbi 10 kikaja ku mafaranga ibihumbi 13 umuceri ukaba ugugwa ibihumbi bitatu n'amajana bagasaba abarose kwibuka abandi batashoboye kuronka anyesi magazi kwera ubu n'abana ubu tugisigaye tubura n'icyo twabatungisha yoboka ye ikiro ni bibiri na munani undi mwaka waravuga ngo gutyo bikira haba ku ruhande rw'abadandaza canke rw'abaguzi bose baremeza ko uno mwaka utandukanye n'uwaheze bafatiye ku kuntu abantu basuma ibintu bitandukanye mu iryo soko ko ibiciro vy'ibidandazwa bitandukanye vyaduze bafatiye ku biciro vyahahora aho berekanye ingene ikiro c'umuceri ubu kiri hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana umunani n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku kiro ikiro cy'ibiharage bisanzwe aha mu ntara ya kirundo kika kikaba kigugwa hagati y'amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri n'amajana umunani ikiro cy'inyama naco cy'umusoso kikaba kigugwa ubu amafaranga ibihumbi cumi na bitatu ibidandazwa bitandukanye bikaba byaduze ni ibidandazwa byo gufungura aho ibitunguru ibiraya ubwishaza n'ibindi bikaba byaduze ku mafaranga atari make abatari bake bavuga ko bishobora kuba bifitanye isano n'ikibazo cy'uruzuba rwatse mu ntara ya kirundo rwatumye abatari bake bataronka ibyo bashora kugira ngo nabo babone gusuma ariko gusa ubu nta bintu biriko biragenda neza kubera izuba ryagiye riraka abantu ntibasa ubu kwera umuntu aratonda mu isoko agataha nta atahanye ugereranije no mwaka waheze ubona uyu mwaka mushasha bimeze gute yaba ubu yaba n'igihe giheze nta kintu kigeze gihinduka kubera yuko gemba na tambura yigeze igwa ngo abantu bararonka amafaranga rero iyo imvura itaguye abantu ntibaronka amafaranga urazi yuko umuntu aronka amafaranga kubera abantu barimye hiyo bakimbura iyo bamaze kwimbura rero baragurisha nk'ibyo basaruye bakaza kugura ibintu mu isoko ariko ubu kweri byarabaye ndansi ndiko ndabiraba kwera ubu n'abana ubu tugisigaye tubura n'icyo twabatungisha hari raporo y'iyindi minsi mikuru yagiye irahaba mbona ata mafaranga hari ako nibaza yuko kari kubera ubukene mbona amenga ntabwo bamwe baragura benshi nibaza baca bagura nkega nk'ibyo bafungura nibaza yuko tuzodandaza mw'uku kwa mbere mu gihe mbona imenga izuba ryatse n'akavura kaguye iyo bimbuye nibaza yuko abantu bagura ariko ubu nta mafaranga tumwe turaronka nkanje kuva nashika nta mukiriye ndaronka mubona aho aba banki banki nabo bariko barabyitegurira oya ahubwo iyo babajije bavuga ko umunsi mukuru wasibye nibaza ko ari ubukene hose bagashima ko uyu mwaka wageze bari bazima bagasaba ko abaronse bo kwibuka abandi batashikiriwe mu kirundo anyesi ntawumagaze ku bwa radiyo isanganiro Anyesi ntawumpagaze urakenuye tukiringa nyene mu ntara ya Kirundo abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo batanguye umwaka hari ubukene budasanzwe bw'ibinyobwa vya Brarudi kuva ku eh, ejo ku munsi wa gatandatu atwovuga ah, nka Amstel yaba ngufi canke ndende Primus Viva na Fanta ikinyobwa kiboneka ku bwishi akabari Soma Burundi hamwe hamwe na Royale ivyo vyatumye benshi batidagadura nkuko vyahora abari bategekanije gukeshereza mu mazu y'ubutambiro bamwe bahisemo gutaha mu miryango abandi baca baja gukeshereza mu biteramo vyo gusenga Abraham Safari mu gihe abanyagihugu ba kirundo bari biteguriye kurangiza umwaka neza bihereza ibinyobwa vya Brarudi nk'uko vyahora bigenda mu myaka iheze uyu mwaka bavuga ko bitagenze neza babivuga bafatiye ku ikena ridasanzwe ry'ibinyobwa vya Brarudi nka Amstel ndende na ngufiya ikinyobwa ca Primus amafanta na Viva aho umuntu atomboye akabona ikinyobwa kimwe muri ivyo babitanga babigera kugira ngo abakiriya babo bamaho ntibabure ico banywa ibinyobwa byibonekeza cyane bikaba ari ruwayare niyo bita soma burundi biboneka ko ikunzwe cyane mu banyagihugu bafise amikoro abayabaye ibyo rero byatumye haba ibibazo ku miryango yari yiteguriye kuja hamwe ngo basangire umwaka mushasha kuko baca babura icyo bateramira ko ibyo rero byatumye haba ibibazo ku miryango yari yiteguriye kuja hamwe ngo basangire umwaka mushasha kuko baca babura icyo ko abari biteguriye kurara baratambira mu amazu y'ubutambiro nabo nyene benshi bahisemo kubiheba baca bisubirira mu miryango yabo abandi nabo bahitamwo kurara mu biteramo by’amasengesho ngo atari uko bashaka kuja gusenga imana ariko ngo kubera agahinda ko kubura ibinyobwa bya Brarudi abanyagihugu bihereza ibinyobwa bya Brarudi bagasaba ko mu minsi mikuru nk'iyi Brarudi yo yipanga neza kugira ntihabe ubukene bw'ibinyobwa twagerageje kurondera bamwe mu bakorera muri Brarudi kugira tubabaze ibijyanye n'ikena ry'ibyo binyobwa ariko ntitwabaronse mu kirundo Abraham Safari ku bw'iradiyo isanganiro Abraham Safari nawe ndagukengurukire tuve ngaho mu kirundo dukubitire hariya mu ntara ya Bururi muri cyo gisata nyene aho kumugwa mukuru w'intara ya Bururi havugwa ukene bw'ibinyobwa bya Brarudi kuva ku mutaga w'uyu wa gatandatu no mu mazu abigina mwaka mushasha baraye baratambiramo habonetse bike bihera n'isaha zine z'ijoro zitaranagera naho nyene bikaba byari biziyimbye kuko Amstel ya santilitiro 65 yari ku bihumbi bitatu Primus ya santilitiro 72 yagugwa ibihumbi bibiri vy'amarundi abihereza ivyo binyobwa basaba Brarudi ko yo kwama yitegurira iyo minsi mikuru ntihabure ibinyobwa zeno nzamimana kuva ku mutaga wo wa gatandatu nta kinyobwa ca Bararudi na kimwe cabarizwa mu bunywero bwo ku mukuru w'intara ya Bururi uretse ikinyobwa ca Royale naco nyine cavuye gihera isa 12 z'umuhingamo zitaragera ico naco kiba cariko ciherezwa n'abari basanzwe bihereza ikinyobwa ca Mostel atanamwe cabarizwa ikinyobwa ca pirimusi santilitiro mirongo irindwi na zibiri cyagurwa amafaranga ibihumbi bibiri byahora ku mafaranga igihumbi n'amajana ndwi y'amarundi abahisemo kurara baratamba muri ibyo bibanza rero hagwiriyemo ugwaruka bakaba babigura bidoga cyane kuko ngo bari basanzwe bari mu bukene budasanzwe naho nyine ibyo binyobwa bya bararudi bikaba vyahavuye bihera n'igihe c'isaha zine ziri joro zitaragera nk'uko bene ibyo bibanza bahita umenyesheje abatahisemo kurara baratamba bakaba bahisemo kwitahira imuhira mu mihana yabo ariko bakidoga ko bataronse icyo bihereza nk'ikinyobwa kubera byari bikenye abandi nabo bakavuga ko nubwo byari kuboneka batari kuronka icyo babigura kubera ubukene basanzwe barimwo abatunganije imanza rero kuri uyu w'imana nabo nyine baridoga kuko ngo bataronka icyo baheza ngo bazimana abashyitsi babo baba abireze ibyo binyobwa bya bararudi cyangwa bafise imanza basaba bararudi ko kuri iyi minsi mikuru yo gusozera umwaka isanzwe izwi yuko bararudi yokwama itekanya ibinyobwa bikwiye kugira ngo ababishoboye baheze bayigure bahimbaze iminsi mikuru neza ibururi zeru nzabimana radiyo isanganiro amakuru yo mu makungu uno mwaka wa 2023 akazokwita kwitabwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni amajana 2 muri ayo matora mukuru w'igihugu wa Nigeria w'iki gihe Mohamed Buhari akaba atazokwitoza kubera akwije ibiringo vyiwe bibiri ibindi bihugu bizobamwo amatora no mwaka 2023 ni igihugu ca Sierra Leone hazoba amatora mu kwezi kwa gatandatu hamwe na Madagascar hazoba amatora mu kwezi kwa 11 muri ayo matora mukuru w'igihugu Andre Rajolina akaba afise uburenganzira bwo kuzoshobora kwitoreza ikindi kiringo cha kabiri nayo yayo ahandi hazoba amatora nga ku mugabane wa Afrika akaba ari mu bihugu vya Zimbabwe, Republika Iharanira Intwaro Rusangi, Gabo hamwe n'igihugu ca Sudani y'Amajepfo. Mu bivugwa mu nkino naho uno munsi yari mu gihugu c'Ubwongereza muri EPL ni English Premier League hategekanijwe inkino zibiri zisozera indwi ya 18 iryo higanwa ryo mu cicaro ca mbere. ni mu gihe naho urukino rwari rwitezwe rwahuje umugwa Man City awa ku kibuga cyawo cha Etihad Stadium wanganirije na Everton Gitsindo kimwe ku kindi ni mu gihe umugwa Newcastle United nawe ubusa ku bundi n'umugwa Leeds United United nayo umugwa Arsenal hari nawo ufata ikibanza ca mbere n'amanota 40 muri iryo higanwa ryo mu gihugu cy'Ubwongereza ukaba wasindiye muhira mugwa Brighton ibitsindo bine kuri bibiri ni mugihe naho urukino rwa Derby gwahuje imigwi ibiri isangiye igisagara ca Barcelona hariya muri Espagne ni kuvuga FC Barcelona na Espanyol Barcelona gwarangiye imigwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi akaba ari no ngare duciye turangiriza amakuru tweko turabashikiriza mwakoze mwege mwese mwiriwe mwarimu yateza abiri shimire bagenzanje dukorana ngaha mu ruganda rwa isanganiro bafashije kuyegeranya muri ino minsi mikuru irangiza umwaka abanyagihugu basanzwe baba ku mugwa mukuru wa politike baganiriye na mugenzi wacu bashikiriza ko muri bino bihe bitoroshe kugira bashobore guhimbaza iyo minsi mikuru nk'uko babandanya babivuga ku kibazo kijyanye n'ifungurwa bogura canke agahuzu gashasha ko kwambara ntikikibaho ahubwo ngo ikibazo kiri hafi ni mbega turaronka ivyo dufungura nk'uko bibandanya byandikwa n'ikinyamakuru iwacu ku munsi mukuru wa noweli niho twaboneye ko ibintu bitoroshe abadandaza basigura ko bari biteguriye abantu benshi batumbera amangazini zabo cyangwa aho bagurira ibifungurwa nk'umuceri inyama n'inzoga n'ibindi binyobwa hatibagiwe impuzu ariko ngo siko vyagenze ico kinyamakuru candika iwacu kibandanya candika ko kiretse bamwe bamwe bakoresheje uburyo batarinze guharura abandi banyagihugu bo ku mugwa mukuru wa politike bashoboye kuganira bashikirije ko buryo bari bafise kugira bashobore gutunganya iminsi mikuru nk'uko byahora umwe muri abo baba aho gitega yaganiriye mugenzi wacu ko ku isoko nkuru ya gitega ibibanza byinshi byo kudandarizamwo ari byo abantu bifise uwo rero akabona ko bizogorana ko ibiciro bigabanuka mu gihe abategerezwa kubisaba aribo babishinga ku nyungu zabo ikinyamakuru burundi eko nacone kiributsa ko umunsi mukuru w'ivuka rya yesu wahimbajwe mu gihe abantu bari bahanzwe n'iduga ry'ibiciro amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru uburyo bwari bugenewe komine giharo bwaranyurujwe ibi byandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru net press intumwa z’ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano zarishikiye haraciye hafi amayinga abiri muri komine giharo mu ntara ya rutana mu ntumbero yo gusuzuma ingene ubwo buryo bwakoreshejwe abo bari baserukiye ubwo bushikiranganji bakaba baciye bavaho babonye ko n'imiburiburi miliyoni mirongo ibiri z'amafaranga y'amarundi zanyu byanyurujwe bibandanya vyandikwa na net press aho ngo urongoye iyo komine lidiyani himbazwe n'umukontabure batanako amakosa kuri iryo nyuruzwa ry'amafaranga ryemezwa n'abantu batandukanye abantu bose bagirizwa kuba bafisemo uruhara ngo bava mu mugambwe ukomeye ngo akaba ari iyo mvo bashoboye guhimiriza bose bahereye kuri kontabure gushika kuri buramatari baciye ku jeje umugambwe byandikwa na net press ishyirahamwe ni nziza kampani ryaraterereye mu guhindura ubuzima rwaruka rubayemwo byandikwa n'itororokanizi ry'amakuru ABP ico kinyamakuru candika ko iryo shyirahamwe ni nziza kampani risanzwe rikorera muri quartier y'icenda muri zone ngagara ari ishyirahamwe rikorera ahanini mu gisata c'ubworozi cane cane ku bworozi bw'ibitungwa biguruka ishyirahamwe ryashoboye kubaka aho inkoko zororerwa zishikana mu buri ibihumbi bine abakozi cumi n'indwi harimo babiri banonosoye ibijyanye n’amagare y'ibitungwa umunani bajejwe gukurikirana ibyo bitungwa babiri bakoresha amamashine n'abandi bafundi batatu umwe umwe muri abo akaronka amafaranga ibihumbi bitatu byo gufungura n'umushahara w'amafaranga ibihumbi mirongo irindwi ku kwezi abakoresha amamashine nabo bagahembwa ibihumbi ijana na mirongo ibiri hamwe n'ibihumbi ijana ku bafundi francine inanziza umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe yayagiye abepe ko aticuza kubona yarikuye mu kazi ko kugorora imiti yari asanzwe akoramwo ngo kuko ubu ashoboye gutunga umuryango atarinze gusaba muri kazoza yizera gushika kure agashobora guha akazi abakozi bari hagati ya mirongo itanu n'ijana nk'uko bibandanya vyandikwa na abepe akaba ari hano turangirije ano makuru yanditswe n'ibindi binyamakuru mwateguriwe na Honera kuri mikro mukaba mwari kumwe na jewe nyene Honera Muco na Jean de Dieu irakoze twifurije umwaka mushasha wa gatatu